pa rekoš ashabi kome je poslaniće sallallahu alaihi wasallam reče Allahu subhanahu wa ta'ala, to jest uzimanjem savjeta iz Allahove knjige, njegovog poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, uzimanjem savjeta i sunata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, od učenjaka muslimana i od ljudi koji nisu učenjaci, odnosno od običnih ljudi. Draga moja braćo i poštovane sestre, Allah subhanahu wa ta'ala, jedno od njegovih imena jeste Al-Aziz. Al-Aziz onaj koji je silan onaj koji je silan al-aziz pa kaže subhanahu wa ta'ala fa inna al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin i ova sila i ova izzat i ovaj ponos pripada Allahu i njegovom poslaniku i onima koji imaju kod sebe pravo vjerovanje pravi iman, oni koji su mu'mini ne oni koji vjeruju u postojanje Boga i u postojanje Allaha, nego oni koji vjeruju da postoji Allah, koji vjeruju da je Allah objavio Kur'an i koji vjeruju da je osoba kojoj je objavljen Kur'an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, koji vjeruju u svaki harf koji stoji u Kur'anu, koji vjeruju u svaki hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je kod nas došao vjerodostojnim putem, koji u to vjeruju srcem i to potvrđuju svojim dijelom i nesebično to čine. I svaki put kada nešto učine na Allahovom putu, to im se učini malim. I svaki put kada nešto učine na Allahovom putu, to im se učini malim. Allah subhanahu wa ta'ala naziva Kur'an Al-Aziz da je on cilan. Opisuje ga i kaže da je on cilan. Te svaki, draga moja braćo i poštovane sestre, ko bude uzeo sebi istinskog Boga, stvoritelja, a to je Allah subhanahu wa ta'ala za gospodara kada bude, sebi, kada bude sebi uzeo El Aziza, silnoga za gospodara, i ako bude to učinio na pošten način, onda će osjetiti što znači pravi izzet. Onda će osjetiti što znači pravi ponos i što znači prava sila. I kada se bude vladao po knjizi koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, po knjizi koja je također silna, po knjizi koja je slavna, po knjizi koja je mudra, onda će mu Allah subhanahu wa ta'ala dati od osobina ove knjige pa će postati silan pa će postati mudar pa će postati hrabar a neće biti ono što muslimani danas što su muslimani danas većkin, većinskim dijelom mi znamo svi riječi Allaha subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liudhirahu ala dini kullih walau keriha al mušrikun On je taj koji je poslao poslanika sa istinskom vjerom. Sa istinskom vjerom i sa pravom uputom. Li udhirahu ala dini kulli. I da bi je uzdigao nad svakom drugom vjerom warav kerihel mušrikun. Pa makar to mnogobožcima, nakon to mnogobožcima, bilo je mrsko. Kada kaže o mnogobožci, braćo moja i poštovane sestre, nemojte da vam pada na pamet da su to ljudi koji ne znaju ko je Allah. Kada kaže mnogobožci, smatram i ciljamo na ljude koji su bili poput Korešija, a današnje vrijeme su malo prefinjeniji, koji su vjerovali da je Allah Bog i da Allah stvara i da Allah daje smrt i da Allah daje život, ali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala čine veliki širk. Bilo to u ljubavi, čine veliki širk, a to je grije koji Allah neće oprostiti. Smatraju druge Allahu ravnim. Bilo to u ljubavi, s time što vole nekog drugog kao što vole Allaha, bilo to u strahu, s time što će se bojati nekog drugog kao što se boja Allaha, ili bilo to pripisivanje, pripisivanjem osobina stvorenjima koje pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala kao, kao što je jedinstveno pravo da propisuje, da naređuje, odnosno da naređuje i da zabranjuje. Jedinstveno pravo i hak da se samo sudi pred zakonom koji je on objavio ljudima, jer on je stvoritelj, mi smo stvorenja i mi smo njegov posjed i on može da radi sa ovim posjedom što god želi. Walau kerihal mushrikun, pa makar to mnogobožcima, makar to mnogobožcima, bilo je mrsko. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, ovdje obećava da će nam dati pobjedu. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje obećava, obećava da će ova vjera biti gornja. Mi kažemo, ova vjera je uvijek gornja iako su muslimani donji. Ova vjera ona je sama po sebi gornja. Njeni dokazi, njeni argumenti, Kur'an sam po sebi je uvijek gornji. I Allahov reč uvijek gornja kao što je rekao وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَا I Allah je učinio reč nevjernika donjom وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِلْ عُلِيَا Pa nije rekao i učinio Allahovu reč gornjom nego rekao وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِلْ عُلِيَا Allahova reč ona je uvijek gornja ova Allahova riječ, ona je uvijek gornja. Ovi ajati su, braćo, objavljeni kada, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio prinuđen da napusti Meku. Bio prinuđen da napusti svoju familiju. Bio prinuđen da napusti svoje rođake, svoje prijatelje, svoje sugrađane. One kod kojih je odrastao, one kod kojih je doživio i proživio svoje detinstvo, one koji su ga poznavali kao emina, kao povjernivoga. Oni koji su mu dolazili kada su imali rasprave i međusobne padnice da im, da im presudi jer su znali da je pravedan. Ali kada je došao sa objavom od Allaha subhanahu wa ta'ala i kada je počeo ljudima čitati Kur'an i posljednu objavu, objavu koju se svi ljudi moraju pridržavati, šta se desilo, draga braćo? Prva familija staje na put i oni postaju prvi koji ga odbijaju. I prvi koji ga proglašavaju ludim. A znali su dobro da nije lud, jer su prije toga svi braćo išli kod njega, šta? da im on presudi. Pa što ka, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i kada su ti nevjernici pravili spletku, da bi te zarobili, da bi te stavili u zatvor, o Muhammede, i kada su ti nevjernici pravili spletku, da bi te stavili u zatvor, ili da te ubiju, ili da te istjeraju, ili da te istjeraju iz ovoga grada u kojem ste sada. I oni su pravili spletku, i Allah je njima pravio spletku. I mi znamo na koji je način poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao iz Mekke. Mi znamo na koji način poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao iz Mekke, da se skupile Kurajšije, mnogobožci koji su vjerovali u Allaha, ali nisu ispovjedali samo njemu božanstvo, nisu ga obožavali sa islamom, nego su ga obožavali sa njihovim strastima. Pokupili su se uz pomoć šetana i dogovorili se <clears throat> da je najbolje da od svih plemena uzmu po jednog momka i svakom od njih treba dati po jedno koplje i neka ga svi udare u isto vrijeme. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ako ga svi, ako svi zabudu koplje u njega u isto vrijeme, onda će se Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem krv podijeliti po tim plemenima i onda će njima biti teško. Onda će njima biti teško to jest familiji poslanika sallallahu alejhi ve da traže osvetu zbog čega jer se onda moraju sukobiti sa svim plemenima koji su učestvovali u ovom ubistvu ovo je bila spetka spletka iblisa prijedlog kojim je dao iblis direktno lanetullahi alejhi međutim Allah subhanahu wa taala obavestava poslanika sallallahu alejhi ve kao što kaže wallahu ya'simuka minan nas a Allah će tebe čuvati od ljudi Allah će tebe čuvati od ljudi sve dok ti ne dostaviš svoju poslanicu Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim stvorenjima. Wa rusulan mubeširine wa mundirin i poslanike koje je Allah slao da bi nosili radosnu vijest i da bi ljude upozoravali zbog čega li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul da ljudi ne bi imali protiv Allaha dokaza nakon poslanika da ljudi ne bi imali protiv Allaha dokaza nakon poslanika i pogledajte braćo što je Allahova pravda pogledajte draga moja braćo što je Allahova pravda Allah subhanahu wa ta'ala šalje poslanike šalje vjerovjesnike i naređuje vjernicima da prenose njegovu risalu, njegovu poslanicu, njegovu uputu zbog čega? Da ne bi stvorenje na svojem danu rekla gospodaru naš, pa da si nam makar poslanika poslao, mi ništa nismo čuli o ovome. Li alla yakuna lin nas hujjatun ala Allah ba'da ar-rusul. Da ne bi bilo ljudima kod Allaha dokaza. ha nakon toga što on poslao poslanike. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i svi drugi poslanici poslani samo zbog čega da dostave ljudima Allahu poslanicu. Jer to je Allahova pravda i na sudnjem danu će Allah uzeti poslanike kao dokaze protiv ljudi, uzet će vjernike kao dokaze protiv ljudi i uzet će one koji su pominjali kao, dok, kao, kao dokaz protiv ljudi, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo mi vas učinili narodom središnjim, narodom koji se kreće srednjim putem, nisu previše ni tolerantni, a nisu ni fanatici, nego se kreću srednjim putem. Li kunu šuhada ala nas, da biste vi bili šehidi, da biste vi bili svedoci protiv ljudi. Ko? Drugovi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekr, Umar radijallahu anhu, Osman, Ali radijallahu anhu i drugi ashabi. Oni će biti svedoci protiv nas na sunnjem danu wa yakuna rasulu alejkum shahida i da vama ovaj poslanik koga smo mi poslali bude i da on protiv vas bude svedok na sunnjem danu pa zamislite braćo u kakvom će stanju biti muslimani na sunnjem danu kada se pojavi Omer radijallahu anhu sa njegovom hrabrošću i sa krvlju koju je prolio na Allahovom putu i kada se pojavi Abu Bekr radijallahu anhu sa imetkom koji je odjelio i sa krvlju koju je prosuo na Allahovom putu <clears throat> Kada se pojave ashabi, kada se pojavi Harid ibn al-Walid, koji nije imao na cijelu mjesta da na njemu nije bilo rane, od koplja, od srele i od mača, kada se pojave protiv ljudi koji na Allahom putu nisu prst pomerili, koji na Allahom putu pero nisu pustili, protiv nevjernika, koji na, za Allaha ništa nisu uradili. Draga moja braćo, muslimani će se... <clears throat> muslimani, shodno ovom ajetu, imaju veliki problem na sunnjem danu pogotovo muslimani koji danas žive. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kao što rekao smo objavljaju poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, šta su oni učinili? Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ali radijallahu anhu da legne na taj krevet i izlazi iz svoje kuće. A ispred kuće skupili se već mušnici i spremili se da gubiju, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam samo stavi malo pjeska im postuo po glavi kaže وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ i mi smo stavili između njih prepreku i za njih prepreku i oduzeli smo im vid tako da oni ništa ne vide Ovo su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sura Yasin. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam prolazi pored mušrika, a da ga oni nisu ni vidjeli. Wallahu ya'simuka minan nas. O Muhammede, tebe će Allah čuvati od ljudi sve dok ti ne dostaniš risalet i poslanicu Allaha subhanahu wa ta'ala.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 Allah je njega pomogao. Ako vi ne budete to, to učinili, Allah je njega pomogao. Iza ahrađahu ledine keferu, kada su ga isterali iz kuće njegove oni koji nisu vjerovali. U njegovu u postanicu Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerovali su da Allah postoji i da Allah daje život, i da Allah daje smrt, i da Allah daje obskrbu. I vjerovali su da je Allah jedini stvoritelj i da Allah jedini upravlja svemirom, ali nisu htjeli nikako Islama. Ali nisu htjeli nikako onoga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem ređuje. Sanje snejni, jednog od one dvojce. Idhuma fil gar, kada su bili oni u pećini, iz yakulu sahib iz yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana i kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem svom prijatelju ako je bio prijatelj Abu Bekr nemoj se žalostiti zaista je Allah sa nama nemoj se žalostiti zaista je Allah sa nama te ovdje vidimo kakva je fadilet i kakva je kakva je čast Abu Bekra da ga Allah subhanahu wa taala spomene da Allah subhanahu wa ta'ala objavi ajete u kojima se spomene Abu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala braćo kaže jedan musliman kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam al mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allahi min al mu'mini da'if wa fi kulin khair kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam vjerni koji je jak vjerni koji je jak jeste bolji i Allahu voljeniji nego vjerni koji je slab wa fi kulin khair i u svakom od njih ima dobra I u svakom od njih ima dobra. Draga moja braćo, mi smo citirali riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i tako smo vas učinili umetom, umjerenim umetom, umetom sredine, narodom koji neće biti previše tolerantan, niti će biti previše, niti će biti fanatici, nego će suditi uvijek po pravdi, pardon, nego će suditi uvijek po pravdi, to jest po onome što Allah subhanahu wa ta'ala od njih tražio. وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَى I nemojte da vas mržnja prema nekom narodu nagna da ne budete pravedni, budete pravedni, to je bliže bogobojaznosti. Budete pravedni, to vam je bliže da budete bogobojazni. Znači, jedan musliman biće, mora biti pravedan. Jedan musliman biti prave, mora biti pravedan. Zato, braćo, zamislite i uporedite trud ovih ljudi. Uporedite trud ovih ljudi, drugova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Uporedite trud drugova poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa trudom koji mi danas činimo. Sa trudom koji mi danas činimo za ovu vjeru. I onda, braćo, nemoj niko od nas da se upita zašto ova vjera ne dolazi. Zašto muslimani nemaju svoje države? Zašto muslimani ne žive u sigurnosti? Zašto muslimani nemaju gdje da položu ženu u bolnicu? Zašto muslimani čiste kafirske ulice? Zašto muslimani rade na bauštelama? Koja robovi? Zašto žene muslimana i čerke muslimana doživljavaju najveća poniženja? na zapadu, a budu, a bivaju silovani i budu, bivaju ubijene u drugim zemljama, kao što je naša zemlja, i kao što je Palestina, i kao što je Kašmir, i kao što je Eritreja, i šta, kao što je Sudan, i kao što su sve druge zemlje. I Indonezija, i Filipini, i, i Tajland, i, čita, i Kina, i Japan, i nema zemlje u kojoj muslimani danas ne pate. Allah kaže, va huva ledzi, huva ledzi arsala rasulahu bil huda, va dinil hak. On je taj koji je poslao svog poslanika sa uputom, i sa, i sa istinskom vjerom li odhirahu ala dini kulli da bude gornja i da je učini pobjedničkom na svim vjerama Walau kariha al-mushrikun iako budu to mrzili iako to bude bilo mnogo borcima mrsko ovo je Allahovo obećanje ovo je draga braćo Allahovo obećanje ovo je obećanje gospodara nebesa i zemlje obećanje u posljednjoj objavi posljednjem poslaniku od svih poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem dužnost muslimana jeste da vjeruje u ovo srcem jeste da vjeruje ovo srcem. Ja ejuha ladina amanu kunu ansar Allah. Ovi koji vjerujete, budete Allahovi pomagači. Ja ejuha ladina amanu. Ovi koji imate iman. Ovi koji imate iman. O mu'mini. Gdje su mu'mini? Gdje su oni koji izvršavaju Allahove naredbe? I boje se da im Allah ne primi to zato što smatruju da nije dovoljno. Kunu ansar Allah. Budete Allahovi pomagači. In tensurullaha yansurkum. Ako vi Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Ako vi Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Ako vi Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. Wa yuthabbit aqdamakum. I Allah će vaše korake učvrstiti da vam ne budu kli, da vam se noge ne klizaju kada se sretnete sa neprijateljem. Allah će vaše korake učvrstiti da vam noge ne klizaju kada se sretnete kada se sretnete sa neprijateljem i da vam koljena ne klecaju. Voli sebi takdamekum. Ovo je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, braću. I opisuje koja je to stvar. I opisuje i otkriva nam koja je to stvar sa kojom su ashabi. Sa kojom je poslanik sallallahu alaihi wa i sa kojom su ashabi podigli ovu vjeru, braću. Sa kojom su ashabi podigli i pomogli ovu vjeru, pomogli Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da pomogne Allaha subhanahu wa ta'ala? Kunu ansara Allah. Kako da pomogne Allaha subhanahu wa ta'ala? Kunu ansara ne dini la. Budete pomagači Allahove vjere. Pomažite s tim što ćete provati u praksu i suprostavljate svakom onome ko želi da je nešto, ko želi da je nanese zlo. I s njima što ćete, su, što ćete spravoti Allahove Đelešanu naredbe, a klonite se njegovi zabrana čak u vašim, počevši od vaših kuća, od vaših avlija, a zatim narađivati drugima. Kaže braćo Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun, صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا od mu'mina, od vjernika, od iskrenih ima ljudina. Ima ljudina, riđal. Pazite, braćo, što Allah subhanahu ta'ala kaže. Nije rekao ima muškaraca. Mi smo svi muškarci. Ovi ljudi na ulicama su muškarci. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao od vjernika ima muškaraca. Min al mu'minine zukurun. Nije rekao muškaraca. Nega rekao min al mu'minine rijalun. Od mu'mina, od vjerničkog ovog naroda ovdje što je sa poslanikom sallallahu alaihi sallam su ljudine. Su ljudine sadaku ma ahadu Allahe alaih. Koji su bili iskreni u u obavezu to jest u prisegu koju su dali Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno koji su bili iskreni u ugovoru koje su potpisali Allahu subhanahu wa ta'ala kada su rekli ašhadu an la ilaha ila Allah wa ašhadu anna Muhammadar Rasulullah. Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je ovaj čovjek iz Mekke od Kureća da je on Muhammad sallallahu alaihi sallam da je on Allahu poslanik i Allahu rob. Danas muslimani braću ovu riječ puno lahko govore. Danas muslimani ovu riječ puno, puno lahko govore. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Koranu, opisujući ko su bili kureći Arapi, i kada bi ih ti upitao ko je stvorio nebese zemlju, oni bi ti rekli stvorio ih je Allah. Reci pa zašto onda ne vjerujete? Ljudi su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, izlazio bi na trgove kod tih kureća i govorio, kulu la ilaha illa. Vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on obskrbitelj i sve što smo naveli, znači svoje stvar rububijeta, svojstva gospodarstva Allaha subhanahu wa ta'ala, da jedini je stvoritelj, jedini upravitelj svemirom, onaj koji daje život, koji daje smrt, koji daje obskrbu, ona je kome će se vratiti, ali zbog čega je, ako oni ono vjeru, ako oni evo vjeruju, zbog čega im govori postani sallallahu alejhi ve sellem, kulu la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah. Zbog čega im to govori? Zato što nisu htjeli prihvatiti islam. Zato što nisu htjeli prihvatiti onu vjeru, pravu vjeru koju Allah od njih traži, da ga obožavaju sa islamom da sa tim islamom i to je jedina vjera sa kojom se, sa koje, sa kojom se Allah može obožavati. Ne možeš sada otići u crkvu i obožavati Allaha kao krišćani. Krišćani obožavaju Allaha, ali ga ne obožavaju kako treba. Obožavaju ga sa svojim strastima, sa laži. Jevreji obožavaju Allaha na pogrešan način, a mi muslimani ga obožavamo kako? Na način na koji je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam prenio od njegovog gospodara. Sa islamom ne sa našim strastima, nego onako kako Allah traži u Koranu i kako nam je došlo u izrekama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do dan danas. I to za onoga, i to za onoga koji ima znanje, ništa nije strano, draga moja braćo. Nije to ništa strano. Mi sada kad uzmemo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je vjerodostojan, mi znamo sto posto da ga je on rekao. Mi znamo sto posto da je on izrekao ovu, taj hadis. Mi u to ne sumnjamo, sto posto je to riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prema rečima Allaha subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili ovaj Kur'an i mi ćemo ga čuvati. I ovaj se Kur'an čuva sunetom poslanika sallallahu alejhi ve sallam. Kada bi se izgubio sunet poslanika sallallahu alejhi ve sallam, izgubio, se, kur, izgubio bi se Kur'an. Jer nigdje, braću, u Kur'anu ne stoji kako ćemo klanjati podne namaz. I nigdje u Kur'anu ne stoji kako se klanja podne namaz. Nego gdje stoji u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nigdje u Kur'anu ne stoji način na koji se daje zekat, nego gdje stoji u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad bi nama neko uzeo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na uzu bila kada bi nam se zagubio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi više vjere nemamo. Jer ne može Kur'an bez suneta. Zbog toga braćo, znate, i svaki musliman treba da bude čvrsto ubeđen i niko ne smije da mu podljula ove dvije stvari, ovo ubeđenje. U istinitost Kur'ana i vjerodostojnost vjerodostojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od vjernika braćo ima ljudi, od vjernika ima ljudina. Od vjernika braćo ima ljudina koji su bili iskreni u obećanju koje su Allahu dali. Šta se desilo braćo sa tim vjernicima? Šta se desilo braćo sa tim vjernicima? Da vidimo kakve su položaje dobili. Kada su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ensari i Medinani, i kada su mu dali, kada su pružili ruku na ruku ovako, Mi ćemo da ti pomažemo. Ako te ovaj tvoj narod odbio, mi ćemo ti pomoći. Šta je poslanik sada lažem rekao? Jel im rekao, e dobro, kada je pomognete, ti ćeš dobiti, ti ćeš biti ministar, ti ćeš biti upravnik ovdje, ti ćeš biti predsjednik ovdje, ti ćeš biti emir ovdje. Šta im je rekao? Da me pomognete i da me sačuvate od onoga od čega čuvate svoju familiju, svoju ženu i svoju djecu, a šta vama pripada, vama pripada dženet. Vama pripada dženet. To vama pripada. Nije im poslanik, nisu dali poslaniku sallallahu alaihi sallam prisegu na vjernost i obećajena na vjernost za ništa drugo osim za dženet, draga moja braćo. Osim za dženet. Ancarije, kada su došli u Meku, kada je poslanik sallallahu alaihi krio se po brdima već, opasna situacija, žestoka, hoće da ubiju, oni su došli na hađ i krijući se poslanik sallallahu alaihi sallam išu na svoje kuće i sastane sa njima i oni mu, daju mu prisegu na vjernost da će biti vjerni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će govoriti istinu da se nikoga neće bojati i da će braniti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od onoga od čega brane svoju ženu i svoju djecu a njima zato pripada žene pa kaže braćo Allah subhanahu wa taala u suri al-ahzab nasalama ovaj ajet فَمِنْهُمْ مَنْ قَبَى نَحْبَهُ Ima ih koji su poginuli. Evo, ima ih. faminhum مَنْ قَبَى نَحْبَهُ Ima od tih vjernika koji su dali obećanje Allahu koji su braću poginuli. Ginu. Wa minhum man yantazir. A ima i čekaju da budu ubijeni. Ima i koji jedva čekaju da budu ubijeni. Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allah je kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke u zamjenu za dženet. Evo vam braćo, ishtara, kupio, prava trgovina. Allah je subhanahu wa ta'ala potpisao sa vjernicima kupo-prodajni ugovor. Vjernici prodaju Allahu subhanahu wa ta'ala život i imetak, Allah subhanahu wa ta'ala daje njima džanet. Inna Allah ištara min al mu'minina, enfusahum wa mwarahum bijena lahum al džanna, yukatiruna fi sabi lila, wa yakturuna fa yukterun. Fa yakturuna wa yukterun. Oni će se boriti na Allahovom putu, fi sabi lila. Pazite, braćo, razmite ovim riječima. Oni će se boriti na Allahovom putu. Neće se boriti na putu svojih strasti da kažu, maša Allah, što je ovaj neđad hrabar. Da ja sada izađem u borbu, bara se borim i da kažu oni mašala što je neđad hrabar. Ili nekada da imam u svojoj namjeri da ja nakon moje borbe, nakon moga džihada dobijem mjesto u nekoj zajednici. I dobijem mjesto u nekoj upravi, u nekom ministarstvu, u nekoj vladi, na uzu bila. Jukati rune fi se bili la. Bore se na lahom putu. U jaktu run i drugi ubijaju. Pa jaktu runa u jaktu run. Drugi ubijaju i bivaju ubijeni. Wa'da min Allahi haqqa to je Allahovo istinito obećanje fi Taurati wal Injili wal Kur'an koje je on dao vjernicima još u Teurati, Injili u Kur'anu وَمَنْ أَوْفَا بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ Ako bolje ispunjava obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako bolje ispunjava obećanje nego Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ I vi se radujte zbog prisege vaše i zbog ugovora i obećanja koje ste dali Allahu subhanahu wa ta'ala. al-fawz al-'azim. I to vam je da znate najveći uspjeh. I to vam je da znate najveći uspjeh. I ovdje, braćo, vidimo i ponavljamo, drugom je poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu njemu dali prisegu ni na šta drugo, osim na šta, živote i imetak u zamenu za džanet. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, وَدَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ razim. I to vam je, i to je najveći uspjeh. Znači šta? Ti Allahu život i ta, ti Allahu imetak, on tebi džanet Ti Allahu život i ti Allahu imetak, on tebi dženet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kullu nefsin daikatul meut. Svaka duša će okusiti smrt. Wa innama tu wafavna uđurakum jevma l'qiyame. A vaše nagrade će vam biti date na sudnjem danu. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز a onaj koji bude bio udaren od vatre uveden u dženet on je uspio te vidimo braćo u ovom ajetu da je opet Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da je to jedini uspjeh, da te Allah ne uvede u džahennem nakon tvoje smrti, a da te uvede u džennet. Nema ti uspjeha ako se budeš borio na lahom putu, a s time želiš i metak, s time želiš da te, da te ljudi čuju za tebe, da kažu da si hrabar, tako dalje. Od toga nema ništa. Jer je poznanik sa Allahom sredem upitan, o poslaniće, koji je od ove trojice na lahom putu? Čovjek koji se bori da bi ga drugi ljudi vidjeli. Čovjek koji se boji, bori iz hrabrosti i čovjek koji se bori i čovjek koji se bori iz paganskog žara. Kao što je danas slučaj, kod ovih u ime muslimanske imena, bore se iz paganskog žara i drodoljubstva. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men qatari li takuna kelimetu Allahi hil ulja, fa huva fi se bili Allahi azza wa jal. Ko se bude borio da Allahova reč bude gornja, on će biti na Allahovom putu. Men qatari li takuna kelimetu Allahi hil ulja, fa huva fi se bili Allahi azza wa jal. Ko se bude borio da bude Allahova reč gornja, on je na Allahovom putu. Da Allahova riječ bude gornja, da bude Kur'an gornji i da bude gornji sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islam s kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako se braćo bude borio trenutak Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije na Allahovom putu braćo nije na Allahovom putu. Jer poslanik sallallahu alejhi nije dao dvije alternative, dao je samo jednu mogućnost. Li takuna kelimatullahi hiya al-ulya, da bude Allahova riječ gornja. Da bude braćo Allahova riječ gornja. Danas muslimani, draga moja braćo, Jedan od razloga zbog čega ova islam ne dolazi nikako. Ko se ovdje danas bori da bude Allahova riječ gornja? Navedite mi braćo, navedite mi braćo državu koja se bori da Allahova riječ bude gornja u ovom svijetu danas. Navedite mi braćo primjer države koja se bori da Allahova riječ bude gornja. Jedini koji to do sad učinio u izvjetnoj meri braćo jeste Sudan. I kako su na to reagovale sve druge države u kojima žive muslimane? Sa embargo. Dali su danu embargom. Da muslimani ogladne i da nemoj snage da vode džihad i da odustanu svega toga. Jedina država koliko toliko. I nije ni Sudan radi kako treba. Braća moja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Ima i braćo koji su umrli i poginuli, a ima i koji još čekaju. Ima je od ashaba oni koji su poginuli, ima i koji još čekaju. Allah subhanahu wa ta'ala braćo govori o iskušenjima koje su oni imali. Draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala govori o iskušenjima koje su, koje su oni imali. Tako mi Allaha, može li neko od nas da se uporedi sa jednim Ebu Bekrom ovdje? Može li neko od nas da se uporedi sa jednim Omerom? Može li neko da se od nas uporedi sa jednim Zubeirom? Nekog drugog poslanika sallallahu alaihi sallam. Koji su na tijelu imali po 70-80 ožiljaka? Kao rezultat, mnogobrojni spletki nevjernika, a i oni koji se kriju među našim redovima, kao što Allah Đašanu kaže, wa aharine min dunihim ay druge mimo nevjernika la ta'lamunahum vi njih ne znate Allahu ya'lamuhum Allah ni dobro zna znači oni koji se kriju sa muslimanskim imenima u islamskim redovima u vremenu kada ovaj umat pati u vremenu kada je islam ugažen u vremenu kada se ne smije izgovoriti riječ kada se ne smije izgovoriti ajat Allaha subhanahu wa ta'ala u vremenu kada najveći kada najveći kada ljudi koji su utonili u nemoralu, u brudu, u laži, kada oni smiju doći i gaziti hurmet Islama, ubijati starti žene, ubijati starti žene, u vremenu kada se niko od muslimana ne nađe, osim broja koje možemo pobrojati, kojeg možemo skupiti na prstima naših ruku ovdje u ovom mešćidu, a i taj broj stoji pod neprestanom paljbom. Moja braćo, Muslimani danas imaju jedan problem. Naš brat ga Allah nagradi govore o hađu. O istoriji hađa i o istoriji nastanka obreda hađa. Muslimani, draga moja braćo, imaju danas jedan problem. A to je što prolaze pored ovog Kur'ana kao slijepci. Što prolaze pored ovog Kur'ana kao slijepci, gluhi ništa ne čuju mi ovo mečedu prakticiramo i neprestano našu braću na to postičemo da im samo jedan ajat iz Korana citiramo. Nećemo voditi nikakve rasprave akademske i donositi hiljade ajeta, nego ćemo samo reći jedan ajet Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo ćemo reći jednu riječ Allaha subhanahu wa ta'ala. I nama je dovoljno jedan ajet Allaha Đalešanu jer smo mi ubeđeni u Koran. Muslimani danas imaju problem što su im srca tvrda fatala alejhimul amad što im se vrijeme odužilo imali su previše teorije imaju teoriju po, po 5, po 10 godina po 20 godina nose teoriju i šta se desilo kada nema prakse faqasat qurubuhum pa su im se srca svrnula i postala okrutna kao srca jevreja i hrišćana danas muslimani ne žele da čuju Allahov govor Ibrahimi i Muhammedi i Hasani i Alije i svakakvi drugi imena po našim zemljama, po islamskim zemljama, nije samo kod nas u Bosni i Sanđaku i Makedoniji na Kosovu. I po arapskim zemljama. Kada treba da se govori Allahove riječ, ponašaju se prema tome kao prema nečemu što nema nikakve vrijednosti ili prema nečemu što ima vrijednosti samo u momentu kada im neko iz familije umre. Pa kada kažemo fa'alam mannahu la ilaha ila Allah, znaje da nema Boga osim Allaha, neka svaki od nas upita koliko je naše znanje ovom stvoritelju, koliko je naše znanje o božanstvu Allaha subhanahu wa ta'ala i koja je stvar koja nas uvodu u vjeru. S druge strane, oni koji nosi islamske imena, šta se dešava? Kada čuju neku izvornu pjesmu, kada čuju neku sevdalinku, kada čuju neku pjesmu protkanu nacionalističkim tekstovima i rodoljubskim tekstovima, vidiš i kako im se kože ježe, vidiš kako im suze teku niz oči kao da čuju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Islam je izgrađen na pet stvari. Na šehadetu da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik. Na obavljanju namaza, na davanju zekata, na postu Ramazana i na obavljanju hadža ko bude bio sam da to učini. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Islam ima pet stubova da islam ima pet stubova. Prvi stub je šehadet. Moraš izgovoriti šehadet da uđeš u islam. A da bi taj šehadet potvrdio, moraš obavljati pet vakata namaza. Pa onda moraš davati zekat na tvoj imetak. Pa onda moraš postiti Ramazan. Pa onda moraš obaviti hađ. Ko ne izgovori braćo šehadet? Nije nikada ušao u islam. Danas je milione, milione ljudi koji ne znaju da kažu šehadet. Zovneš kada čuje Kur'an i da čuje hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, on glumi nekog Ko ne izgovori šehadet, braćo, nije ušao u vjeru nikada. Ko izgovori šehadet? Ko izgovori šehadet? A ne bude obavljao namaz. Ne bude obavljao pet namaza je kafir Allaha subhanahu wa ta'ala jeste kafir Allaha subhanahu wa ta'ala. I ako umre, neće se gasuriti i neće se stavljati u kefini, neće se pokopavati u mezarija muslimana. Prema riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koje bilježi imam Ahmed, Alahdu ladhi bejnana wa bejnahum as salatu fa men terekaha fakat kefer. Ugovor između nas i kafira jeste namaz. Jeste namaz. Ugovor između nas i kafira jeste namaz. Ko namaz ostavi fakat kefer, postoje nevjernik. Ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam koje bilježi imam Ahmed prenosi bilježi ima muslima od poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao bejna rađuli wal kufri terku sara da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao između jednog čoveka i kufra i nije rekao el kufr sa određenim članom između čovjeka i kufra jeste samo ostavljanje namaza bilježi ima Mahmed i bilježi ima muslim da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao onaj koji ostavi namaz da je kafir Allaha subhanahu wa ta'ala i niko nema pravo nakon ovoga da dođe i da tvrdi drugačije I na ovome su bili svi ashabi. I na ovome su bili svi ashabi. I ako se desi da neko od učenjaka tvrdi drugačije, on je učenjak bio, činio je čtihad i nećemo ga napadati, ali se mi ne povodimo za ničim mišljenjem pored mišljenja poslanika sallallahu alaihi wasallam i pored mišljenja ashaba, ako se to mišljenju, ako se tome mišljenju ne suprostara sunat poslanika sallallahu alaihi wasallam. Koliko danas ljudi koji nekla na namaz, a što još gore, koliko danas učenjaka i oni koji nose crvene kape na glavama, koji napominju narod i ne upozoravaju upozora, na ostavljanje namaza. La lin linnasi wala taktumune. A Allah je uzeo obavezu od učenjaka, vi ćete ovaj Kur'an sigurno objašnjavati ljudima i nećete ga kriti. Vi ćete ovaj Kur'an objašnjavati ljudima, nećete ga vi nikako kriti. Nije nije razumljivo da čovjek koji ima znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala da krije nešto od njegovih ajeta. Kako kada on zna šta će biti u kaburu, šta će biti na sudnjem danu? I kakav će biti ispred strane Allaha subhanahu wa ta'ala? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Nijedan od vas neće biti, a da neće razgovarati sa svojim gospodarom, a da između njega i njega da ne bude nikakvog prevodioca. Sam na samo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ovo je pitanje namaza. Ovo je pitanje namaza. Što se tiče ostavljanja zekata, govorićemo o pet ovih stubova Islama. Što se tiče onoga ko ostavi zekat, ko ostavi zekat braćoj i nevjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala prema rečima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri At-Tawbe wa in tabu wa aqamu salata wa atavu zakata pa ihwanukum fid din ako se pokaju mušrici i budu obavljali namaz i davali zekat onda su vam braćo u vjeri ako se pokaju i budu obavljali namaz i davali zekat onda su vam braćo u vjeri onda su vam braćo u vjeri Ako reknu šehadat, ne budu obavljali namaz, ne budu obavljali zekat, nikada vam neće biti braćo u vjeri. Jer niko nema pravo da tvrdi drugačije kad Allah tvrdi ovako. Wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Ako se budu pokajali i obavljali namazi i davali zekat, onda će vam biti braćo vjeri. Prenosi se braćo od Ibn Vi znate re svi da je Ebu Bekr radijallahu anhu da se borio protiv otpadnika. Hrubu ridde. Ratovi koji se zovu odmah nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ratovi protiv, protiv otpadnika ljudi koji su odbili da davaju zekat. I evo Bekr se borio protiv njih, kao protiv otpadnika. Iako su imali namaz i čitali Kur'an. I samo su to uradili, nisu sudili i nisu slijedili drugi ideologije mimo Islama. Nisu slijedili ni socijalizam, ni kapitalizam, ni demokraciju, ni rodoljubizam, ni nacionalizam, nego su uzeli Allahovu knjigu za sudca, samo su jednoj stvari Pa pustili, pa je Abu Bakr radi Allahanu podigao sablju protiv njih, pa su se ashabi za njih složili, pa je ovo koncenzus prijatelja Muhammada alaihi salatu wasalam, saglasnost prijatelja poslanika sallallahu alaihi wasalam, da se podigne sablja na svakog onog koji ostavi zakat. Zbog toga što je nevjernik, jer mu Allah naredio da ga daje. Ostavljane hađa. Dolazi braćo vrijeme hađa. Prvo ćemo postu. Učenjaci kažu, neki od učenjaka kažu da čak i onaj koji ostavi post da je nevjernik. Neki od učenjaka kažu da čak i onaj ko ostavi post da je nevjernik, analogno mišljenju da onaj ko ostavi namaz i zekaj da je nevjernik jer što tubo je islama. I ja lično sam se odlučio za ovo mišljenje. Onaj koji ostavi post u potpunosti, a bio je u pravu, a bio je u stanju da ga posti, on u sebi nema imana. On u sebi nema imana. I, ako je namaz zabavljao, onda mu namaz nije u redu, jer ga namaz nije natjero da posti post mjesec Ramazana. Što tiče hađa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, a'udhu billahi mine šeitanu rajim, Wa lillahi ala nasi hijđu l'bejti mani istata'a ilaihi sabila. Pravo Allaha nad ljudima jeste da posećuju njegovu kuću, da čine hađ svakom onom koji bude to stanje učiniti. Fa men kefara, ako bude bio nevernik, fa inna Allaha ganiun anil alemin, Fa pa zaista je Allah neovisan od svih svjetova. Zaista je Allah neovistan. Neće se njegov bogatstvo povećati ako vi odete sada u Meku da obavite hađ. Prenosi se od Omara radijallahu anhu. Prenosi se od Omara radijallahu anhu da je slavo slanike po islamskoj državi da gledaju i da dobro motre muslimane i da svakog onoga da svakog onoga kod koga nađu dovoljno novca da obavi hađ. Kod koga nađu dovoljno novca da obavi hađ. A on nije se uputio prema Meki i nije krenuo da obavi hađ da mu udari džiziju, da mu udari porez i da je rekao nisu oni muslimani. Nisu oni muslimani. I ovo je riječ Omar radijallahu anhu. I dužnost je muslimanima da uzme ovu riječ kao dokaz u šerijatu. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa alejkum bi sunnati." Vi se prihvatite moga sunneta wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdin min ba'di. I sunneta upućeni halifa, oni koji su na pravom putu nakon mene. Addu alejha bin nawajid. Prihvatite se njih sa vašim očnacima, sa vašim kutnjacima. Držite se dobro onoga što oni kažu, jer oni govore istinu. Ovo su riječi Omer radijallahu anhu. U drugom rivajetu se stoji da je rekao, neka umru neka umru kao što umiru hrišćani i kao što umiru jevreji neka umru kao što umiru hrišćani i kao što umiru jevreji ovo je sud braćo islamski po ostavljanju ovih pet stubova islama Allah subhanahu wa ta'ala je dao obavezu vjernicima jedan ajet jedan ajet ja ayuha alladina amanu kunu ansar Allah ovi koji vjerujete budite vi Allahu i pomagači Ovo je, draga moja braćo, naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je naređenje. Ovo je naređenje, draga moja braćo. Da li je čovjek koji nema pet islamskih stubova u stvari u stanju da pomogne Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vjeru? Ovo je osnova. Ovi pet islamskih stubova, oni su osnova. Da li u stanju čovjek da pomogne Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ako neklanja namaz? Nije, draga moja braćo, u stanju. Sada kada odete, braćo, kada odete na hađ, bit ćete svjedoci jedne vrlo ponižavajuće stvari. Činjenice. 3 do 4 miliona muslimana. 3 do 4 miliona muslimana. Muslimana danas u svetu preko milijardu. Ali bez obzira na to, ponašaju se prema nama kao da smo dvojica trojica. Ponašaju se prema nama i zaslužili smo. I zaslužili smo, draga moja braću. I zato danas ne treba govoriti o nekim stvarima koje su važne, ali nisu nisu važne poput ove stvari o kojima mi sada govorimo. O koje se raspravljaju neki ljudi koji nemaju, koji imaju puno vremena, koji imaju previše vremena. Dana ćete vidjeti muslimana, različite izgleda. Razjedinjeni. I na hađu kada su baču razjedinjeni su. A Allah subhanahu wa ta'ala u njegove knjizi zabranio razjedinjavanje. Zabranio. Wa bi hablillahi jami'a. I svi se pridržite I svi se tvrto držite Allahovog užeta. Wala takunu kelladina tefarraku vaktelefu. I nemojte biti kao oni koji se podijelili na grupe i koji se razišli. Nemojte vi to biti. Allah je subhanahu wa ta'ala ovo zabranio. I svaki, ovaj, svaki od braće koji bude otišao na hađ, bit će svjedok ovoga. Bit će svjedok ovoga. Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Jušiku an te teda'a alaikumul umamu kema te te da'al ekeratu ala kasatiha. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uskoro će se svi narodi sazvati protiv vas, kao što se sazovu izelice, kao što se sakupe izelice nad sofrom. Uskoro će se svi narodi sakupiti oko vas, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što se sakupe izelice nad sofrom. A sahabi se čude, jer sahabi sahabima je čudno da onaj koji nosi Allahu vjeru za koju kaže li udhirahu ala dini kulli, koju će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti na svakom drugom vjerom, čude se ashabi, šta, šta je sada razlog ovome, vidiš koji je izet među nama, kada među nama vlada ponos i snaga. Kalu ove min killetin jaume dinja Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam, rekoše, o Allaho poslaniče, jer to je zbog toga što će nas toga dana biti malo. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la, bal, je, bal entum jaume idin kathir. Nije to. Toga dana će vas biti puno, bit će vas milijardu, Walakinnakum guthaun ke guthai sejl. Ali ćete biti poput mulja kojeg nosi voda. Poput mulja na vodi. Nećete imati vi vaše, nećete vi imati snage kod sebe. Nećete imati jednog vladara. Nećete imati zemlju koja vas čuva. Biće vas preko milijardu, ali ćete biti kao mulja koja nosi poplava, pa koja god reka neđe pored vaše kuće, nećete se moći održati tu. Nećete se moći ovdje održati. Koji su, braćo, razlozi razjedinjenja muslimana u ovom vremenu. Koji su, braćo, razlozi razjedinjavanja muslimana u ovom vjeru, u ovom vremenu? Postoje tri stvari, braćo. Razlaz u akidetu, razlaz u vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala, razlaz u fikhu, u fikhu, ali ne smatramo onaj razlaz koji je bio među ashabima radijallahu anhum, čiji je završetak uvijek bio pribegavanje sunatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego mislim onaj razlaz koji je nastao kao rezultat slijepog sljeđenja imama i hođa. Kao rezultat slijepog sljeđenja imama i hođa. U našoj veri ne postoji braćo kult svetaca. U ovoj veri nema svetaca. Ni Ebu Bekr nije svetac. Ni Omar radi Allah, ono nije svetac. I nemaš pravo zeliti nikog od njih ako se suprostaje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Iz neznanja. I treća stvar, braćo, što je najvažnije, jeste političko razilaženje. Treća stvar što je najvažnije ovdje jeste političko razilaženje. A sve se to vraća prvoj stvari što muslimani više nemoje znanja. E Allah na sunjem danu subhanahu wa ta'ala će pitati. Što nisi to i to uradio? Reći ćeš nisam znao. On će ti pitati što nisi znao. Znao si 40, 50 pjesama narodnih na pamet. Čak sa svakom, svakim tonom, svakom notom, svakom melodijom. Sa, svakim te, sa svakom riječu si je znao na pamet. A nisi znao islam. Pa kako ćeš sad ispada Allaha subhanahu wa ta'ala da ga lažeš? Jahlifuna lehu kema jahlifuna lekum. Ala govori o munaficima. On će se zaklinati ispred Allaha kao će se zaklinu ispred vas. Wa jahsebuna enahum ala šeji. I misliće će da će tim zakletvama nešto kod Allaha postiću se njemu kunu. Ne možeš kod Allaha proći sa tom zakletvom. Možeš kod mene ovdje, ja te ne vidim šta ti u srcu. Ali kod Allaha ne možeš proći. Ala innahum humul kadibun. E oni su pravi lažovi kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Nemamo braću vremena govoriti o razlazu akidetu. Niti o razlazu nedozvoljenom razlazu u fiku, u islamskom pravu, niti o nedozvoljenom razlazu u politici. Jer jedan je put poslanika sallallahu alaihi wa I on je zabranio sve što, se, što, što je mimo islama. I to je nadvano džahirijetom i tagutom. A muslimano je šart i uslo da bi bio musliman da bude nevjernik u to da ga šutne nogom. Da ga odbaci nizbrdo da ga otkotrlja. I da se razbije o stijenu. Glavni braćo razlog ovome jeste iman muslimana jeste znanje koje je rezultiralo sumnjom i odsutnošću ubeđenja Allaha subhanahu wa ta'ala. Koje je rezultiralo da srce umru i da ne svate Allaha subhanahu wa ta'ala vjeru i koje je rezultiralo da se njihov iman sunovrati u pete, da ga više nestane. Dva ajeta. Nećemo više citirati. Svi muslimanima da ga znaju. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allah kaže, tako mi tvoga gospodara Muhammede, Prvo zakletva, pa Allah se kune sam sobom. Tako mi tvoga gospodara Muhammede, la yu'minuna hatta yuhakimuke fima šeđara bejnehum. Ovi ovdje muslimani neće biti vjernici dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima svojim. Neće biti vjernici dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima svojim. Ako te ne uzmu za sudiju u sporovima svojim, onda znamo da su kafir. A kada te uzmu za sudiju u sporovima svojim sa njihovom vanštinom, ima je drugi šart da ispune da bi bili pravi vjernici. ثم لا yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. ازاتيم دو سويم دوشا ما nikakve tegobe ne osjete što sim ti Muhammed alejhi selam presudio ne sme se to desiti vjernicima drugi šart prvi šart ima svakoj muslimani i munafici Munafici su oni braćo koji imaju islamske na ali su unut, u, u, svojoj unutrašnici poput lisica. I šart je svakom od njih da uzme poznanika sallallahu alejhi ve sellem za sudiju. Ako to učine, halas, ostavljamo ih na miru. Međutim, sada dolazi razgled među monafika i pravi vjernika. Monafici uzimaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam za sudiju, ali vjernici uzimaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam za sudiju i zatim ništa ne osjećaju u svojim prsima, nikakve tegobe. I treći stepen, ovo je stepen iskrenih, stepen onih koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vide. Vaju selimu teslima i dok se potpuno ne pokore. I dok se potpuno ne pokore. Drugi ajet, Zbog čega muslimani danas neće Allaha uputu. I ne nemojte braću da mislite da je drugačije. Mi tražimo opravdanje onima muslimanima koji nemaju znanja. I mi volimo naše muslimane. Volimo naš narod. I u Bosni, i u Sanđaku, i u Makedoniji. I na Kosovu. I u Palestini, i u Kašmiru, i u Pakistanu, i u Afganistanu, i u, u Jordanu, u Siriji, u Egiptu, i u Tunicu, i u Maroku. Volimo naš narod. I tražimo opravdanje onima koji su namučeni. Ali ovima ne tražimo opravdanja o kojima Allah kaže. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنذر الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا I kada im se kaže Dođite onome što je Allah objavio Dođite poslaniku sallallahu alaihi wasallam Zar za vas ima neke druge alternative Nakon toga što je došla uputa I nakon toga što ste vidjeli jasne dokaze Sve se dešava Ra'ejte il munafikine ja sudune anke sududa Ti vidiš munafike kako od tebe glave okreću Vidiš munafike kako od tebe tvoga puta odvraćaju Te znamo da svaki onaj koji se ne prihvati ovoga, ove vjere, ne treba nam se, ne treba nam držati nama predavanja. Ne treba držati nama predavanja o islamu on. Jer mi znamo ko je i šta je. Jer nas je Allah o tome subhanahu wa ta'ala obavijestio. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك O Muhammed صلى الله عليه وسلم Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što se tebi objavljuje i ono što je objavljeno prije tebe tvrde i mi smo vjernici I mi smo vjernici, mi smo muslimani, u srcima našim. Ali šta je stvar koja, koja otkriva njihovu laž? Njihov postupak, a je to? Juridune ajete hakemu ile tagut. Žele da im se sudi ispred taguta. Žele da im se sudi ispred taguta. Ne znaju da nešto se zove Allah subhanahu wa ta'ala i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nego žele da im se sudi po drugim zakonima musliman ne smije vjerovati u ništa drugo, niti voliti ništa drugo mimo Islama i sunata poslanika sallallahu alaihi sallam, mimo Kur'ana i sunata poslanika sallallahu alaihi sallam. Juriduna ejeta hakemu ila tagut. Žele da im se sudi ispred taguta. Taguta. Onoga koji je prešao granicu. Koji sam pravi zakone. Koji poziva narodu zabludu. Koji uridu šeitanu. Eju dillahum daralem ba'ida. A šeitan želi ih odvede u veliku zabludu. A šeitan želi da je odvede u veliku zabludu. Pa je Allah iman ovih koji tvrde da vjeruju, a ne prestanu idu i žure se nevjerničkim ideologijama i prljavštinama, Allah je njegov, njihov iman nazvao tvrdnjom. A tvrdnja nema osnove. Tvrdnja obična, koja nema suštine nikakve. Zato, draga moja braćo, neka se muslimani već jednom počnu učiti kako se ova vjera živi. Nema se, draga, draga moja braćo, vremena za igranje i za zabavu. Nema se, draga moja braćo, vremena za ovo. Pogotovo kada uzmemo u obzir ono što se dešava sa muslimanima danas. Allah subhanahu wa ta'ala će nas svakog do jednog pita. Mimo naših greha koje činimo svakodnevno do sto. Svakog će nas Allah subhanahu wa ta'ala pitat šta si ti uradio? Šta si ti uradio da Allahov zakon zavlada na zemlji? Jesi li bio u borbi na Allahovom putu? Jesi pružio ruku? Jesi se potorio? Jesi krvajio na lahom putu? Jesi pomagao potlačene starce, žene i djecu? Koji govore, gospodaru naš, izbavi, izbavi nas iz grada, čije su stanovnici nasilnici i ti nam odredi zaštitnika i pomagača. Nemo da muzlimani misle da su se spasili kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji misli da se spasio kod Allaha subhanahu wa ta'ala, on je propo. On je propo zato što je porekao Allahu hak na njegovim stvorenjima, a njegova stvorenja ne mogu nikad ispuniti Allahovo naređenje nego neprestano mora imati kod sebe osjećaj manjkavosti u svemu što čine. Savjetujem braću mene i savjetujem vas da ne prolazimo slijepi pored ovog Kur'ana. I dosta nam je jedan ajet i da se svaki od nas upita kada čita Allahove ajete i kada sluša Allahove ajete zašto ne reaguje i zašto se ponaša tako prema Allahu subhanahu wa ta'ala i kako da se nada dođe u džennet kada nije sigurno da ćemo Allah namaze primiti pogotovo u grehu u kojem živimo i u poniženju koje nas obhrvalo i srca naša prijeti da uništi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولي ما لها vama i neka vas Allah نقرأ vaše ترفلين.